el demente. Wow. Una más. El rapazón son que ver, que ver. <laughs> dice. Ella dice que no, pero es un tigre que la rape en el bar y quiere que y así no se compara. Que, que, que será mejor que ese culo lo cuide porque mi chority siempre lo persigue. Ella no quiere ligue, se aburre de quien la sigue. Ella no la pide, ella le exige, yeah, yeah. un rapazón más. Que ver. muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Es que, que, que yo no disimulo, en la cama le estrangulo, me pide de por favor que le dé por el... Para pa' darle yo calculo, porque ahí sí le culo. Eh, en esta yo me pulo. Este es un video explícito. Soy un gordo riquísimo. Me lo agarra con la boca a lo No sé si este San Pedro le gusta el mínimo. Sí, se lo meto por lo mínimo. Ella dice que no, pero es un sí. Quiere que la rape en el y Quiere que le dé solo por ahí. Sí, sí, sí. Ella dice que no, pero es un muévelo, muévelo más. Muévelo, muévelo, muévelo más. Ah. Le gustó el rap y no cuando se caía. De la tan pero se iba de la bahía. No ni al gym, pero experta en sentadilla. Le voy a meter tan rico y va a querer todos los días. Ella quiere mi bitch que la grabe y la suba a Twitch. Pero ella me dice, Tari one sex on the beach. Al oído me susurra, igual wanna be your bitch. Que no se diga más para dice que no. Ella dice que no, pero es un sí, yeah, yeah, yeah.